Мисливство. Ах, тумани над озерами, ах, луки над дінцем, над слом, над ворсклою, ліси, ах, лани широкополі. Господи, та хто ж вигадав оце все? Хто вигадав крижня, хто зайця сотворив та лисицю? Та ви знаєте, що це все робить з людиною? За тою людиною, що в звичайний час життя свого повсякденного нормальніша за нормальних усіх людей. А в суботу або в день перед святом Починають у неї, у людини тієї бігати очі. Починає та людина на кріслі крутитися, соватися, поглядати щохвилини на годинника, а потім непомітно бочком бочком за картуза і шусть з установи. І біжить та людина додому, хапає рушницю, як даша, патронташа, собаку і мчить на вокзал, бо ж о четвертій годині потяг іде. І ніяка сила не в силі зупинити тої людини, і ніколи ніхто її не зупинить, бо ах, тумани над озерами, ах, ліси, ах, лани широкополі, ах, качки, ах, зайці, бо та людина мисливець. Нема в світі найбільшої сили, як жінка. Але в цім разі і жінка нічого не вдіє. І жінчина сила розбивається в тумани над озерами, об ліси, облани широкополі. Іване Петровичу, у суботу їдемо? Як вирвусь, так їдемо. Звідки вирвусь? З дому заховала трикляту ще рушницю. Ну, і не поїдете, значить. Нічого це, брат, не значить, бо дав синові полтинника, щоб винюхав, де вона її заткнула, та переховав у інше місце. Він у мене такий, що знайде. Поїдемо. Яка ж це сила велика, мисливство? А хіба не сила? Уважайте, коли ви сидите у вагоні і в думках уже націляєтесь на крижня, розлітаються двері, і у вагон ускакує солідна людина, товариші, нате мою рушницю, нате мої ягдаша, патронташа, а я поки що під лаву, та прикрийте мене, голубчики, вашою собакою, бо витягне. Хто витягне? Жінка витягне, ззаду біжить. І коли вскочило у вагон те, що витягне. Так старий мисливець, що на своїм віку медведів давив, як кошенят, перехрестився і проказав з острахом тигра бачив, гієну бачив, а ніколи так не лякався, як оце тепер. Моя вже вмерла царство і небесне одвик уже. Ах, тумани над озерами. Ви, товаришу, ще не мисливець? Як же це так? Записуйтеся, це ж не так тяжко. Для того, щоб бути мисливцем, треба ось що. Перше складну алюмінієву чарку. Друге баклажку, таку, щоб містила не менше як літр. Третє фунтів зо два мисливських сосисок. Четверте патронтаж, п'яте ягдаш, Шосте рюкзак. Це така сумка, що за плечі одягається. Сьоме чоботи мисливські, довгі, такі аж по самі труті. Восьме реміняка зайців носити. Дев'яте торокі качки носити. Десяте барклайку набої набивати. Одинадцяте закрутку набої закручувати. Дванадцяте мірочку, порох та шріт одміряти. Тринадцяте мисливський квиток. Чотирнадцяте рушницю. Остання не обов'язкова, бо можна самому собі або товаришеві ногу чи голову прострелити. Все це на себе одягається і їдеться полювати. Коли потім вас запитають, що товаришу вбили, та пляшок з чотири таки вбили, а потім у порожні пляшки поціляли. Ви вже справжній мисливець ви вже абсолютно нічим не відрізняєтесь от 95% всіх наших найдосвідченіших мисливців. Дикий кабан або вепр. Чого воно так? Коли говорять дикий кабан, так не страшно. А як вепр? Уже й мороз ніби поза спиною, і волосся на голові ворушитись починає. Воно, мабуть, саме слово вепр страшнувати. Якесь таке ніби з великими іклами і погрозливо хрокає. Вепр. Найстрашніший дикий кабан одинець. Це запеклий кнур індивідуаліст. Старий, досвідчений кнуряка, що прибивається до табуна тільки тоді, коли свині весілля справляють. Він тоді своїми іклами розганяє кнурців парубків, усі його рушниками перев'язують, а він сидить, хрокає й чавкає. Дикі кнури одинці, що звуться за свої величезні страшні ікла сікачами, вигадовуються на справжнє страховидло, сильне та люте собак. Вони своїми іклами одним ударом січуть на бефстроганов. А охотник, як побачить сікача, зразу бере на мушку або дуба, або грушу і сидить там тихий, як горличка, а потім уже всім і розповідає після четвертої стопки сікача вчора стріляв. Іду, знаєте, очеретом. Коли чую спе. Дивлюсь, а вона як гора. Я зразу думав, що то паровик обтікаємої форми. Зійшов з рейок і болотом котить. Придивився, а вона сікач. Я не розтірявся в лівому стволі в мене жакан. Я в лоб, я жахнув. Він тільки головою покрутив. Куля отскочила і недалечко від мене впала. Ну, я не розгубився, коли я взагалі розгублював, скажіть? Да, я не розгубився. Та за фінку, та до нього. Розмахуюсь, а він мені каже, злазьте, каже, дядьку з дуба, чого це ви туди залізли. Да, ну я сі сі сі сі сі сі сі сі що ти буровий, хто каже? Закладай, не перебаранчай. Я до нього з фінкою. Вдарив я під лівою пахву якраз проти серця. Ух, кричу, попався, кричу. Вепер. Не з таких кричу, а аж обсікачай боятись та на нього верхи. Сів верхи і держусь за гілку. А він мені знов. Та злазьте, каже, дядьку Хабану Пелепову балку побіг. А йому що? Злізай, кажеш? Не злізу, кричу, доки на тебе тут на місці. А він мені тут уже підходить хазяйка. Може б, каже, ви стратоне Стратилатовичу, Прилягли трохи. Не злізо, кричить стратон Стратилатович. Потім уже беруть його під руки, кладуть на канапу, а він і на канапі ще добиває сікача. Не злізу, кричить, доки не решу. І так таки ніхто не довідався. Чи зліз стратон Стратилатович із страшного вепра сікача, чи й досі держиться за гілку. Сікач, незважаючи на свою чималу вагу й короткі ноги, дуже прудко бігає. Розповідав мені якось приятель охотник, дуже досвідчений мисливець на птицю і на звіра, як сікач бігає. Кузьма Дем'янович, мого приятеля, звуть. Полювали ми компанією у баб'ячій бальці, почав Кузьма Дем'янович. А баб'яча балка підходить з того краю до глибоченького провалля. Понад балкою ліс. За проваллям починається болото, поросле очеретами, а далі річка. Полювали ми зайці, лисички, що трапиться одно слово. Був з нами і місцевий дідок, охотник. Пройшли ми балку, підійшли до провалля, сіли на горбочку, закурили, відпочиваємо. Краса ж яка, куди оком кинеш, очерети, між ними де-не-де озеречка а за черетами срібно голуба стрічка річки, по той бік річки лісочок, біля лісочка хутірець на три хати, на узгір'ї біля хутора овечки пасуться. Чутно, як у хуторі дівчата чорноморця виводять. Вивів мене босою та й питає ей, чиє мороз дівчина, чи не гема. Дивився б і не передивився, слухав би і не переслухав. Сиділи, слухали, з краєвиду милувались. Аж ось місцевий дідок і каже. А в цьому, каже, болоті табун диких свиней є. І сікач тут здоровенний бродить. Ми всі каже Кузьма Дем'янович. Аж попідскакували. Де? Та тут у болоті. Та невже ми до нього? А чи бачив їх хто небудь? А чого ж не бачив? Бачили. А скільки вони в нас городини та буряків перенищили. Я сам сікача бачив. потім на 15, якщо не більше, страшний звір. Ну, ви ж розумієте, вів далі Кузьма Дем'янович, що ми зразу ж рішили пройти болото. Можеш таки пощастить, наткнутися на табун свиней. Було нас шість чоловік. Рішили так. Я як найстарший, мені вже тоді 56-й пішов, так я пройду от провалля у глиб в очерет, та тут собі буду чекати, а решта з того боку зайде і йтиме до мене один одного метрів на 30-40. Загонщиків у нас, як бачите, не було. Ми самі, мовляв, і за загонщиків, і за стрільців. Дідок не схотів з нами йти, боюсь, каже. Пішли ми в очерет а дідок спустився в балку, мока де зайчика наполохаю. Увійшов я в очерет, пройшов трохи, став, обдивляюсь. Справді, ніби стежки якісь в очереті сюди й туди йдуть, не брехав, видать, дідок. Сам я собі подумав, пройшов ще трохи далі в очерет, вибрав таку собі невеличку роді галявинку, став, прислухаюсь не чуть нічого. Шелестить тільки очерет, та іноді десь із боку зашарудить болотний щур і знову тихо. Довгенько я стояв, вже час би товаришам підійти, а їх нема та й нема. Я сказати правду задрімав трохи. Стою, дрімаю. Коли воно щось ніби як шелесне очеретом та як хрокне, так я як підстрибну підстрибнув і крутюсь на місці, не знаю, куди тікать. А вона вдруге як хракне, так я як прянув з очерету і вискочив якраз напроти провалля. Почув тільки, що й од мене щось шелеснуло і подалося в напрямку до річки. Та де там було думати, що воно? Я вискочив з очерету і помчав прямо на провалля. З провалля вилетів, як хорт, добіг до лісу й на грушу. Сів, зімів курка, чекаю. Довго сидів, нема нічого аж ось гукають Кузьма Дем'янович, Кузьма Дем'янович. Аго, де ви? аго Я тут кричу, на сікача засів, на груші, зле ге гесте не злізу, кричу. А воно й справді, я й сунувся, був із груші злазити, не злізу. Груша висока. Стара груша я ж до половини нісочки в нівіття, самий стовбур. Як я на неї видерся, вбийте мене й досі не допойму. Підійшли товариші, зняли мене з груші. Бачили що небудь? питаю їх, а нічогісінько не бачили. Так як же ж кажу, не бачили, коли щось хрокнуло, та не раз, аж двічі, і шелеснуло щось од мене, я від нього, воно від мене. А що хрокнуло, та хай мене Господь поб'є своїми вухами чув. Так то ви, значить, питає мене Іван Петрович, на проваля прянули. Я ж кажу я. Воно як хрокне, я думав, що сікач із зачерету. Та то я висякався, каже Іван Петрович. Тільки я сякнувся, воно щось як шелесне біля мене, а я думав, що сікач та й собі од нього до річки. Аж ось дідок підходить. Ми до нього. Де ж ваші свині? Де ваш сікач? Нема хіба? здивувався дідок. І сліду нема, кажемо. Виходить, пірнули. Куди пірнули? Під воду, куди ж? Та хіба ж дикі свині пірнають? Не знаю, як де, а в нас пірнають, каже дідок. А що ви гадаєте, міркує Кузьма Дем'янович. Могло бути. Є же ж морські свині. Могло бути, що й річні єсть. Так отаке то трапилося з нами на полюванні кабанів. Я й досі ніяк не допойму. Як я з провалля вискочив, як я на грушу видерся, п'ятдесят же шостий мені. Пало то таки виходить охотницькі. Так отак сікачі бігають. Прудкий звір додав Кузьма. Дем'янович. Вовк. Мисливцеві, що йому вперше в житті доводиться їхати чи йти полювати вовка, раз і назавжди слід обов'язково запам'ятати стару нашу народну приповідку. Не бійсь вовка, сідай у хаті. Вовк хижак, і хижак лютий, кровожадливий. Проте боятися його нема чого. Кіндрат Калістратович моргни око, давній і досвідчений убий вовк, так він усім розповідав і всіх учив, що вовк звір надто полохливий і боязкий. Ось послухайте казав усім Кінрад Калістратович. Живу, як знаєте, я на хуторі і якраз на узліссі. Кошара моя стріхою аж на ліщину ніби налягає. От вовки нанюхав моїх овечок. Продер глупої ночі під стріхою в кошару дірку та й уплигнув серед овечки. Ну, в кошарі, звісно, гвалт, вівці, ме, та й у хліві я поруч, корова врев. Я почув вискочив з хати та прожогом у кошару. А воно що сіре повз мене під стріху шелесь, крізь дірку проскочити не встигло, як я його за хвіст. А воно, видите, вовк. Ну, лякливий же, я вам скажу, звір. Така вже звініть неприятність. Хоч що ви мені тут кажіть, а вовк звір кріпко полохливий. А на нашу думку, це ще не такий сильний аргумент за вовчу полохливість, бо хто знає, яка неприятність вийшла, коли б вовк зненацька вхопив кіндрата Калістратовича. Ну, не за хвіста взагалі ззаду. А кіндрата Калістратовича ми всі знали за хоробру і сильну духом людину. Та хоч вовк, може, і не такий вже сильно полохливий, проте ще раз кажемо не бійсь, вовка. Полювати вовка це для мисливця і честь, і обов'язок. Бо хто ж таки не почервоніє і очей долу не спустить, коли йому скажуть Сидите ви тут, сидите, охотниками прозиваєтесь. А у вербовому хуторі вчора вовки трьох овець зарізали та телиці лівий задок од'їли. А де це вербовий хутір? От за Чепилівки кілометрів не більше як з п'ять буде. Як доїдете до могили, так дорога вліво піде. Тією дорогою їдьте. Ярок переїдете. Беріть праворуч та понад ярком, понад ярком, нікуди не звертаючи, якраз у вербовий хутір і б'їдете. Ну, значить, переїхав ярок, взяли праворуч та понад ярком, понад ярком, нікуди не звертаючи прямісінько у вербовий хутір. Обабіч дороги, аж ген-ген, куди око дістає, закучерявилися зелені вруна колгоспної озимої пшениці, а за зеленями на парбках чорні, ніби воронове крило колгоспна зяб. Аж ось мчить з гори віз. Кобельчина летить галопом. На возі стоїть громадянин кашкет йому на бакір, в лівій руці вішки, а в правій батік, що загрозливо навис над кобильчиною. На, на, куди летиш, дядьку, вовк? Де? Отам на горі на пшениці мешкує. На Кіндрат Калістратович, як старий досвідчений убий вовк, резюмує. Нічого вдівітельного нема. Може бути, старі вовки розлючені, що нічого не бояться, іноді виходять і вдень помишкувати на поле. Буває. Сіпни, Петре коні, може, справді побачимо. Підтюбцем вибираєтесь гору. Праворуч від дороги пшениця пішла схилом до річечки, за річкою весь у вербах невеличкий хутірець. Он! аж скрикнув Кіндрат Калістратович. Справді. Серед великого лану зимої пшениці стоїть сірий звір. Він нахилив голову і щось ніби винюхує. Потім починає гребти лапою землю. Хлопці, шепотить Кіндрат Калістатович, один істрибуй тут і пригнувшись до річечки. Другий істрибуй трохи далі. Петр Івановичу, ви станете отам за паруком, а я спущусь он до тієї вербички. Поволенькі, сходьтесь і наганяйте його на мене, я не промажу. А ти, Петре, їдь собі потихеньку дорогою та співай, щоб він на тебе поглядав. Пішли. Всі, попригинавшись, розбігаються, як наказав старий досвідчений убий вовк Кіндрат Калістратович, і починають оточувати звіра. Звір, видать, не дуже полохливий. Бувалий звір, бо не видно, щоб дуже нервував. Побачивши, що до нього наближаються люди, він потихеньку почав отходити. І тоді, тільки як гарячий Петро Іванович, не витримавши побіг за ним, легеньким скоком подався в напрямку на хутірець прямісінько на кіндрата Калістратовича. Підпустивши звіра метрів на 50, кіндрат Калістратович вистрелив. Звір дико заяяйкав, підстрибнув і вдарився об землю. Кіндрат Калістратович його вдруге. Раптом із садка біля крайньої хати очайдушний крик. Тату, нашу жучку вбили. Відкриття охоти. Відкриття. Скільки турбот, хвилювань, нервозності, доки все в тебе буде в порядку. І рушниця, і набої, і одежа, і рюкзак, і стопка. Одне слово, все, що потрібно для серйозного, добутливого полювання. А куди їхати? А з ким їхати? Куди їхати? Ну як ви отак одразу зможете вирішити, куди їхати, коли сьогодні вам кажуть біля Борисполя на озерах качвитієї, ну як хмари. Повірите, як випливуть, ну як тої рязки, одне одного просто давлять. Оце вчора приїздила звіта молодиця та казала, що її свекрові кум його казав, що кумова баба чула от свахи, що та сама бачила, як коноплі мочила, що нема куди через тую качву коноплини ткнути. Поїдемо, га? Поїдемо. Тільки мене набої в обмаль. А навіщо вам багато набоїв? Та там з одного набою торік по 24 качки били, п'ять набоїв 120 штук. Самий крижень майте на увазі. Важка птиця, більше як 120 штук не піднесете. Назавтра ви почуєте. Куди на відкриття? Думаю, до Борисполя. До Борисполя? Чого? Хіба на сухому качки плавають? Як на сухому? Та там же зера повисихали. Та там за весною за літо ніхто навіть і не чув, щоб хоч одна закахала. Ранньої весни прилетіло було туди чималенько табунів, покружились трохи, і всі на носівку. Чули про носівку? Чув. Та там з усього обережжя качки ще навесні позбирались. Стихійне нещастя. Соняшники всі потолочили, а на луках через гнізда трава не виросла. Гнізда на гнізді, траві нема де рости, не знають колгоспники чим худобу годувати. Ні, коли вже їхати, то тільки в носівку. Ну, поїдемо в Носівку. А ще через день. Здрастуйте! Готові до відкриття? Готовий. На Яготин? Ні, на Носівку. Чув? За жабами. За якими жабами? Та вносити самі жаби. Коли вже їхати, щоб з качками бути, так тільки на Яготин. О, там качки. І так далі, і тому подібне. З ким їхати? Ах, доле моя! Та хіба ж є серед мисливців, серед людей, що люблять тихі вечори над озерами, що чують ніжний шелест очеретів, що пам'ятають тихше, тихше не диши, нас почують комиші, яким крик бугая на болоті бренить в їхніх вухах, як козловське розпроп'яні сімеля в серці тихомрійної блондинки а загадковий тихий плескіт на озері в їхнім серці одгукується трепетними перебоями, і коли під вербою чи під копицею все вже розказано, і настає на хвильку тиша. Обов'язково ту тишу заколише одностайне чарівне вечірня зійди над водою. Хіба ж є серед цих людей хоч один, з яким би не можна було поїхати на відкриття полювання? Ну, поїдете ви з Іваном Петровичем на зеленому килимі під задумливою вербою. Після третьої стопки точитимуться спогади про знаменитого його Гордона. Таких псів тепер не буває, який одного разу став на стойку в густій ліщині на вальчнепа та так став, що ніякими свистками, ніякими гудками його не можна було зрушити з тої стойки. Довелося його залишити в лісі, бо настала вже ніч. А потім обставини змусили Івана Петровича на другий день ранком виїхати з того міста. Повернувся він аж через рік, згадав про пса, пішов у ліс, розшукав ті кущі. Дивлюсь, стоїть кістяк мого гордона і стоїть з піднятою передньою лапою. От був собака, мертва стойка. Такого собаки я не бачив. Даси, бувало, в зуби йому записку і гроші. Джек, миттю пляшку вина. За півгодини вже летить з вином. Тільки не можна було більше грошей давати. Решту обов'язково проп'є. Десь отдалік даре деркач, б'є перепел, потім усе затихає, сам кудись провалюєшся і бачиш, що там за столом сидить Джек і пропиває хазяїнову решту. А як поїдете ви з Петром Івановичем? Та він вам розповість, що він більше любить полювати звіра, а птиця це так тільки за традицією. Петро Іванович гончатник. І яка в його є сука флейта, як вона ганяє? По два місяці вовка ганяла, а спочатку боялась. Перший раз, як наткнулася на вовка, вискочила на просіку бліда, бліда, як стінка. Чотирнадцять вовків колись за нами з флейтою гнались. Ну, Петре Іванович, невже таки 14? Факт. Спитайте флейту і обидва сірі. Пилип Федорович розповість вам про короткозорого старенького бухгалтера, пристрасного мисливця, жертву фантастичних вигадок усієї компанії, з якою він завжди полював. Ви дізнаєтесь про зайця, який після бухгалтерового пострілу страшним криком. «Няу!» вискочив аж на вершечок телеграфного стовпа і, як приляканий бухгалтер, кинув рушницю і, приказуючи, да воскресніть Бог, біг три кілометри додому. А то, бачите, я сам натягнув на кота заячу шкурку і посадив біля телеграфного стовпа на дорозі, де мав іти той бідолаха бухгалтер. Та й це ще не все, додасть Пилип Федорович. Одного разу ми прикололи шпилькою до вбитого зайця папірця з написом За що ви мене вбили? Та й посадили того зайця під кущем і спрямували на нього короткозорого бухгалтера. Він бах! Заєць беркиць підбігає, а там таки на записці заячий докір. Що сміху було? А чи не переготались би ви з оповідання одного старенького дідуся, як він колись, бувши молодшим, не мав рушниці, а завжди додому з качками приходив? Як же це так? А так! Отам на плесі завжди качки є. От я на острівець перепливу та в очереті заховаюсь. Знаю, бо обов'язково хтось із мисливців туди прийде сидячих бити. Коли так бачу, підкрадається, підкрадається, бах! А я з очерету як закричу Рятуй! знаєте, ну він зразу драла, бо думає, вбив когось чи поранив. А я тоді роздягаюсь, качечки позбираю і додому. Покотилася зоря, булькнув у воду водяний щур, закахкало спросоння криженя, пискнула черетянка, десь далеко прогув паровик. Сіріє. Фіть-фіть-фіть-фіть-фіть-фіть проризало повітря чиря. Бах! Перший постріл. Полювання відкрито. Рибка плаває по дну. Риба в пслі. Отак тече, тече спокійно псьол, і раптом серед йотіки ясь так кружала по воді побігли. То риба балонулась. Риба в пслі любить балуватись, там її до гибелі. Ох, і риби ж у нас у пслі, як хмари. Ну, а вже й любить люд православний рибку піймати. І ловлять.